Okay, uh, so tuloy tayo ngayon dito sa ating pag-aaral sa ating paksa sa ngayon na uh, biblical uh, fellowship, yung diwa ng biblical na fellowship. At nasa ikalawa tayong uh, parte ngayon o bahagi ng ating uh, pag-aaral tungkol sa paksang ito sa fellowship. Nung una, yung unang bahagi ay tinalakay natin yung paglalatag ng terminolohiya o kaya ay kahulugan ng fellowship. And so doon natin natagpuan o natunghayan yung iba't ibang uh, salita sa wikang Pilipino na kung saan sa wikang English lang ay uh, isinalin sa for example King James Version, NIV, ganyan sa salitang English. Pero sa wikang Pilipino, nakuha ng ating mga scholar na translator yung kahit papano yung diwa ng koinonia o fellowship That's why meron translation na pakikibahagi, pakikiisa, pakikisama, pakikiambag, and actually marami pang iba kung tutuusin. And, to, and so ngayon, uh, dito tayo ngayon sa ikalawang bahagi na kung saan maraming bagay no pero sa ikalawang bahaging ito ay pupunteriyahin lang natin yung apostolikong pananaw Uh, which is actually apostolikong pagpapakahulugan pa rin sa kung ano ang ibig sabihin ng fellowship. Okay, yung apostolic definition or description sa kung ano ang ang fellowship. Okay, at check ko lang to yung sa sa PowerPoint muna. Uh, tingnan ko kung Okay. Okay, uh, konting feedback lang. Naririnig ba ako? Uh, Sister Golda, naririnig ba ako ng malinaw? Kasi ang gamit ko lang ay ganito. Sakali may magsalita. Clear po, Pastor. Okay, clear, clear pala. Ah, wala. Itong akin pala, narinig kita pero... Okay. Hindi may something problem dito sa ano. Yan pala. Tanggalin ko na to. Okay. Okay, so tuloy tayo. Okay, apostolikong pananaw. Now, etong gagawin natin ngayon ay more on sa New Testament ito. Okay? Kasi kung pupunta pa ako sa description ng Old Testament, naku, abutin tayo dito ng isang taon sa pagtalakay lang ng ganyan. Pero since ang church ay more on emphasis no uh, ng tinatawag na progressive revelation sa New Testament and so more on yung pinaka-essence, yung pinaka-diwa o buod ng pagpapakahulugan at paglalarawan sa kung ano nga ba yung uh, fellowship sa New Testament ay ibinibigay or itinuturo ng mga apostol. Okay? At of course, yung mga apostol, sila yung tinuruan ng Panginoong Jesus. Okay? So ito, ang ginawa ko ay ginalugad ko yung buong New Testament at tiningnan ko kung papaano ginamit ng mga apostol sa kanilang sariling pagpapahayag at katuruan at sariling konteksto kung ano yung ibig sabihin ng fellowship. At eto, ito yung ating makikita, itong mga sumusunod na mga talata, okay? Now, bawat talata dito actually ay uh, pwedeng isang sermon eh. And so, ang gagawin ko lang ay overview, pahapyaw lang kung ano yung pinaka uh, essential principle, kumbaga, na sinasabi sa sa talatang noon. Now, pa- paano ko to nagalugad? Ano yung method ng ginawa ko? Well, ang ginawa ko lang meron tinatawag na uh, Greek lexicon na tinatawag, isang uri ng tool na kung saan sa pamamagitan ng Greek lexicon na yon ay pwede naming malaman o makita yung listahan o yung uh, yung bilang ng paglabas no yung bilang ng paglabas ng katagang koinonia sa wikang Grego ng bagong tipan. And so yun yung method ang ginawa ko at ito yung aking nakuhang mga datos uh, pagdating sa paggamit ng mga apostol uh, hinggil sa salitang koinonia or fellowship or pakikiisa. Okay? And so ito, isa-isahin natin. Acts chapter 2 verse 42. Ah, Now, kung wikang uh, ah, English ang, gaga, ang gagamitin mo, for example, King James Version, makikita mo yung word na fellowship. Pero ganito na lang, yung word na fellowship dito sa Acts chapter 2 verse 42 ay ginamit sa konteksto ng pakikisama sa mga apostol. Okay? Na kung saan wika ni Lucas uh, base sa kanyang description, mayroong katalagang pakikisama sa mga apostol kung may kung kumbaga nakakabit ka or nakaugnay ka, panig ka, sang-ayon ka o yumayakap ka sa kanilang turo. Now, napakalawak nito sa totoo lang, pero ang tindi niyan uh, ang tindi. Masigit itong pinaliwanag ni Apostol Juan, yung ganyang sinasabi sa Acts chapter 2 verse 42 na kung saan kung hindi mo tanggap ang turo ng mga apostol, nako, wala kang tunay na fellowship, biblical na fellowship. Hindi mo taglay yung biblical na fellowship kung hindi mo niyayakap yung turo ng mga apostol. Now, for example, argumento ni Apostol Juan, 1 John chapter 1, okay? minsan pa napakalawak na talata yan. Uh, sinabi ko na lang ugnay sa apostol, ugnay sa Trinidad. Para kasing ganito eh. Yung revelation, yung tinatawag nilang divine revelation o yung gospel o yung mensahe na bigay sa kanila ni Jesus is uh, okay, meron na ako yung accept, uh, accept dito uh, yung bigay sa kanila ng Panginoong Jesus no, na mensahe wika ni Apostol Pablo, yung mensahe ni Jesus galing yun sa Ama at kung saan yung mensahe na yun, yung mga apostol ay pinalakas ng banal na spirito sa pagpapahayag ng mga yon. Kung kaya't merong tinatawag na Book of Acts. Kasi yung Book of Acts o yung aklat ng mga gawa ay record o tala kung paano kumilos ang banal na spirito sa kilos ng mga apostol. Now, napakaganda nito. Na ah, uh, singit ko lang ano, footnote, merong dahilan kung bakit uh, binansagan ng mga scholar o ng mga theologians yung Book of Acts na Acts of the Apostles. Okay? Kasi may dalawa dyan eh, na kombinasyon or fusion ng kilos or kilos loob kumbaga. Una, kilos loob ng banal na spirito na kung saan yung kilos loob niya babagsak doon sa kilos loob ng mga apostol. Acts chapter 2. Okay? Na kung saan yung kilos loob ng mga apostol, palalakasin yun ng kilos loob ng banal na spirito. That's why yung Acts of the Apostles, yung message ng mga apostles ay galing o inspirado, kinilusan ng banal na spirito. That's why ginamit ng mga scholar at ng mga theologians ang ang katagang Acts of the Apostles. Kasi hindi lamang gawa ng mga apostol ang binibigyang tingkad, yung gawa ng kanilang uh, pagsasaksi o pag evangelize pagbabahagi ng mensahe ni Kristo, kundi maging yung kilos ng banal na spirito sa kanilang diwa o kaluluwa at sa kanilang kilos. Okay? So, ganun. Now, balik ako dito, 1 John chapter 1, verse 3, verse 6, at saka verse 7. Gustong sabihin dito ni Apostol Juan, kung babasahin yan, ano, na wala akong time, gusto ko sanang gawin, pero wala tayo sa, ano eh, yung talagang uh, local or physical, and eh, so tatagal ako. Pero kung babasahin mo yan uh, kapatid, uh, ah, 1 John chapter 1 verse 3 verse 6 at 7, ipinaliwanag dyan ni Apostol Juan yung ibig sabihin talaga ng pakikisama sa kanila In other words, kung talagang <laughs> kung talagang nakikisama ka sa apostol, tatanggapin mo yung kanilang turo. At since yung kanilang turo ay galing sa Trinidad o sa banal na Trinidad, ganito yung kanyang gustong sabihin mayroon ka lang na tunay na fellowship sa Holy Trinity kung ikaw ay yumayakap sa turo ng mga apostol ni Kristo. Grabe yan. <laughs> Ah, wala na akong time na palawakin yan. Masasobrahan tayo napakalalim yung nakatotohanan. But just imagine that, eto no, sisingit ko tong kontrobersyang ito. Ito yung dahilan kung bakit natin tinatawag na kulto ang iglesia ni Kristo at ang at ang saksi ni Jehovah for example at pati ang Mormons. Bagkat bin, bag, uh, ah, bagamat binabansagan nila yung kanilang sarili na Christians na naniniwala sila sa tinatawag nilang Kristo at naniniwala sila sa Biblia but actually kung titingnan mo at susuriin yung kanilang katuruan hindi talaga nila tunay na niyayakap yung tunay na katuruan ng mga apostol. And so kahit na may, mayroon silang bansag na iglesia o kaya uh, bumabanggit sila ng katagang Panginoong Jesus o kaya tumatawag sa Yahweh o Jehovah, pero yung kanilang pagtawag na yun sa Diyos, yung kanilang tinatawag na pakikipag-ugnayan sa Diyos na yun, na sabi nila Diyos ng Biblia, sa totoo lang, hindi Diyos ng mga apostol. Why? Madaming dahilan. Pero for example, ang Diyos na tinuro o yung Jesus na itinuro ng mga apostol, anak ng Diyos yun. Eh. Hindi yun ginawang Diyos. Wika ng INC sa Jehovah's Witness. Kundi likas yun na Diyos. Si Jesus. Likas na anak ng Diyos. And so kung ganun yung turo ng mga apostol na yung Jesus na kanilang ipinapahayag sa Ebanghelyo ay likas na anak ng Diyos at sasabihin ng saksi ni Hoba na ginawang Diyos o ginawang Panginoon, iba yun. Iba yun. Ah, kaya ang ganda yung ano eh, yung yung pinos ni Pastor JR, yung basta sa group natin na may kinilaman dun sa sa Jehovah, Jehovah's Witness, totoo 'yun isa yon sa tinatawag na scholarly na palusot ng mga Jehovah's Witness pero hindi pasado kumbaga sa lab <laughs> test pero yun ang point. Isa yan lang na na na, na, na punto no ng ibig sabihin ng uh, pagyakap sa turo ng mga apostol na kung saan kapag niyakap mo yung turo ng mga apostol, meron ka talagang fellowship, tunay na fellowship sa Panginoon. And so dito papasok na kapagdating na pagdating pala sa usapin ng fellowship, naku, doktrinado pala ito mga kapatid. Hindi ito yung parang relasyon lang no? Na minsan nakagawian, friendship, friends forever, para mga ganun. Hindi. O kaya like, mga ganun ba? Hindi. Ito'y yung, yung fellowship sa kaisipan ng mga apostol, napaka-doktrinadong ano yan eh, uh, bagay na kung saan napakahalaga ng mensahe yung content. Kapag hindi mo taglay sa utak at puso mo yung content, yung essential content ng gospel na kanilang tinuturo, naku, wala kang tunay na fellowship sa Diyos. <laughs> Ay, lawak niyan, lawak niyan. Now, ipakita ko lang kahit konti yung kalawakan ng 1 John chapter uh, ah, 1 verse 3 to 6 na yan. Kaya ang dami pang dapat bagay na dapat sabihin. No? Lumalakad ng oras ko. Teka, wala akong oras dito nakikita. Baka na ako. Pero for example, ito, ah, uh, uh, sa so 1 John, nakikita natin na isa sa feature niyan is yung ganito, na, na puntos. Ang tunay na kaugnayan at pakikisama sa mga apostol ay ang pagtanggap sa kanilang aral na mula sa kanilang pakikisama sa ama at anak, yung kaninang sinasabi ko. And then next point nun, kung ang isang tao ay nagsasabing kristyano, ngunit di makita sa buhay niya ang pagka-kristyano, nagsisinungaling at nasa kadiliman pa yung taong yan. Andiyan mismo yan sa talata. Grabe. Verse 6 at nakaugnay yun sa turo ng mga apostol na kung saan nagkakasala yung isang tao, nagiging mali yung kanyang practice kasi mali yung kanyang conception o sa turo o sa doktrina. That's why, ang daming bagay dito na tumatagal tuloy ako. That's why napakahalaga ng, ng kumbaga ng doktrina o ng turo para mag, magkaroon ng maayos na practice. Yung pragmatics na yan na tinatawag, nakasalala yan sa dogma kung mali teorya mo, kumbaga sa academics, no, kung mali ang theory mo, kung mali yung teaching mo, pati practice mo mali. Bakit? Eh, mali kasi yung ano eh, yung nandito eh. Okay, that's why meron kasabihan na nabuo yung mga yung mga English o kaya mga uh, mga Britaniko parang ganun. Na yes, you are sincere, pero hindi lahat ng sinseridad ay kumbaga tama. That's why merong katagang sincerely wrong. And so napakahalaga yung tama na pananaw. At yung tamang pananaw na yon, wika ni Apostol Juan, matatagpuan yon sa kanila. Bakit? Sapagkat sila'y tumanggap ng revelasyon na mula sa banal na Trinidad. Okay, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At yan, no? Oh, kapag nagsasabing Kristiyano, tapos di makita sa buhay niya yung pagkakristyano, nako, nagsisinungaling ang taong yun at nasa kadiliman pa ang taong yun. Bakit nasa kadiliman? Eh kasi wala sa liwanag ng turo ng mga apostol. Now, isang punto lang yan. Marami pa akong tutusin. Ito pa, kapag ikaw at ako ay lumalakad sa liwanag ni Kristo, tayo ay may tunay na pakikisama or fellowship practical ito masyado sa totoo lang. Ibig sabihin parang ganito. Uh, let's say, uh, Kristiyano ako dito no, nasa Dasmariñas Cavite. And then gamitin ko na lang si si Alicia nandiyan sa Baguio. Let's say si Alicia ay tapat na sumusunod sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, no? Alam niya talaga yung doktrina ng mga apostol. Pero ako dito, si Francis dito, bagamat ako ay napunta ng simbahan, no? uh, sumasamba, nagtataas ng kamay, nag-speaking in tongues, mga ganun-ganun pa, hallelujah, mga ganyan-ganyan. Pero kung ako, kung ako no, ay yung aking pagiging kristyano ay hanggang simbahan lang, hindi ako pwede masabi ni Alicia na, Uy, may fellowship kami. Bakit? Eh kasi tinatrader ko yung aking pagkakristyano eh, sa akin sarili. That's why sa theology, merong walang humpay na digmaan sa pagitan ng mga ng mga theologians tungkol sa issue ng carnal versus spiritual Christians. Grabe yan. At merong ibang theologians na naniniwala na kapag karnal ang isang Christians, na tinatawag na Christian, professing Christians, hindi yun saved. That's why yung iba nag-formulate ng theology, lalo tigit sa mga Wesleyan, Methodist, na yung salvation daw ay pwedeng mawala. Now, bakit nabuo yung mga ganyang uh, pananaw? Well, ang daming dahilan, pero isa sa dahilan ay kasi nakita nila sa field, nakita nila sa practice ng church, na may mga dumadalo ng simbahan Yes, sinasabing sila ay kristyano pero hindi makita sa buhay yung kanilang paniniwala kay Kristo, yung kanilang pagyakap kay Kristo. And because of that, tinatry doon nila yung kanilang profession o yung kanilang pananampalataya kay Kristo. And so para sa ibang denomination, pwede daw malose yung salvation. Bagamat ako hindi ako naniniwala doon. Pero ang point ko lang dito, matinding issue yan. Ang point lang kung bakit nagkaroon ng ganyang issue kasi, eh, ito kasi sabi ni Apostol Juan, kung hindi mo pinaninindigan yung turo ng Panginoong Yesus, kung nahihiya ka sa Kanya, kung hindi ka talaga nagpapakakristyano ayon sa turo, eh, <laughs> hindi ka lumalakad sa liwanag ni Kristo. Grabe, ang bigat na verse yan point ng fellowship. Ano, yung point ng fellowship na may kaugnayan sa fellowship mo sa Diyos. Okay, alisin tayo dyan kasi tatagal ako dyan. Next, 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Yung fellowship ay nakaugnay sa paborito ni Paul na nakatagana in Christ o sa kay Kristo That's why mayroon tinatawag na in Christ theology, napakayaman yan. For example, uh, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, isang napakasikat na verse. If anyone is in Christ, he is a new crea- uh, a new creation. Biro mo yun, kung sino man na nakipag-isa kay Kristo, yun yung salin sa Tagalog. Kita nyo, isa, no? Fellowship yun. Sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Isa yan sa napakaraming talata na ginagamit ni Paul. At si Paul, yung talagang primaryong gumagamit lang ng katagang in Christ. No? Na, na kung saan napakayaman. Okay? Yung in Christ, ah, wala, sayang, hindi ko nagawan dito eh. Pero, um, sa Grego kasi merong mga prepositions na tinatawag pero makikita rin naman natin pwede rin natin malaman sa wikang Ingles pero sa salitang Tagalog kasi um, minsan hindi natin hindi natin magamit eh wala tayong ganong location ah, ang punto ko parang ganito kunyari kapag sinabi kong ilagay mo sa mesa hindi mo pwedeng gamitin sa English yung salitang in, no? put put it in the table, <laughs> di ba? Parang grammatically wrong, di ba sa atin? Ang sasabihin natin, put it on the table, sa ibabaw. Hindi mo sina hindi rin sabing walk uh, in the sea, kundi walk on the sea, parang ganon. Kasi yung on, ibabaw, yung in sa loob. Pero yung ginamit ni Paul, yun nga in eh. May bilog dito, nandun ka in Christ, kunyari, si Kristo yung bilog, inilagay ko sa kanya, sa loob niya. Ay, grabe. <laughs> Tigil ko na. Pero ang tindi niyan kung pagninilayan. Isa yan sa feature ng ibig sabihin ng fellowship ayon sa word ni Apostle Paul. Okay. Next, uh, ito, 1 Corinthians chapter 10 verse 20, dahil ang Kristiyano ay may koinonia kay Kristo, dapat na wala siyang sino man o anuman na iniidolo sa mundo. Grabe ito. Grabe ito. Pati pala yung ating yung ating yung worship pala, yung worship na yan, na tinatawag natin, nakala natin yung awitan lang. Hindi. Yung paghanga mo, yung kung sino yung hinahangaan mo talaga or sa, sa ibang salita tinatawag priority sino yung mas pinapahalagahan mo yun ay fellowship sa wika ni Pablo and so kung meron kang iniidolo sa mundo masigit na pinapahalagahan kumpara sa Panginoong Yesus sa kanyang salita nako nako something wrong may pagkukulang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon okay pakikiisa sa kanya Nakakatampo yun sa Panginoon. Okay, next. Ah, ito pa, 2 Corinthians 6 verse 14. Hindi pakikisama o pakikibahagi sa gawa ng kadiliman. Kumbaga tayo ang dapat na umakay at umimpluensya, hindi tayo yung maakay at maimpluensyahan. Fellowship din yan. Yan ay isa sa substansya o kulay feature ng biblical fellowship na kung saan meron ka talagang tunay na fellowship pagpunta sa church. Uh, meron ka talagang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos na kung makik- meron talaga kasi ang patunay nun kapag lumabas ka sa mundo, sa lipunan, hindi ka madaling maakay. Or hindi ka naaakay ng mundo. Yun ang mas tamang salita kaysa madali. Hindi ka naaakay ng mundo. Bakit? Mas higit ka sa yung kapit mo sa Panginoon kaysa sa kapit ng mundo. Ikaw yung umaakay sa halip na inaakay ng mundo. Ay, eh, puma, may pumapasok dito sa mind ko ngayon ng mga mga patotoo ng mga Kristiyanong nakahalubilo ko sa iba't ibang mga local churches na pambihira na sa halip na umakay, mangakay ng kaluluwa, sila yung inakay ng sanlibutan patungo sa kandungan ni Satanas. Ah. Next, 2 Corinthians chapter 8 verse 4, Philippians chapter 1 verse 5, naku napakaganda nito. Pakikibahagi sa gawain o kawang gawa ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangang kapatiran. In other words, minsan madalas ko nga example dito sa amin, kapag yung isang kapatid ay napunta ng abroad, meron pa rin siyang fellowship sa amin kahit physically malayo siya, pero magka, pwede siyang magkaroon ng fellowship sa amin sa pamamagitan ng ganitong puntos na sinasabi ni Apostle Paul. Paano yon? Tulong financial from abroad. Grabe yun. And so, wag maliitin yung offering. Ay, grabe. <laughs> grabe. Okay. Next na ako. Daming paliwanag ko dyan. Galatians 2 verse 9, approval, pagkilala o pakikibahagi ni na Santiago, Pedro at Juan sa ministeryo ni Apostol Pablo bilang apostol sa mga hentil. Well, theological na usapin na to, wag na lang. Uh, Ephesians chapter 3 verse 9, pakikibahagi sa pagkaunawa ng hiwaga. Ito na naman, ang tindi ito. Meron tinatawag sa theology na dispensation o kaya the mystery na kung saan ipinagkatiwala kay Apostle Paul. At yun, uh, pero doctrine na usapan yan. Hindi ko na bahagi sa inyo. Ephesians 5 verse 11, hindi pakikibahagi sa anumang gawa ng kadiliman. Sa halip na makibahagi, para tong kanina, umakay and then umimpluensya, ganon. Sa halip na makibahagi, na makibahagi yung ating attitude dapat sa lipunan no, sa mundo ay makibaka. Medyo malalim tong salitang Tagalog, yung makibaka, hindi yung mga baka. Pero isang malalim yung salitang Tagalog ng ibig sabihin makipagdigma naka-war mode ka, yun, naka-soldier mode, Naka-sundalong ano talaga, diwa, ganon. Yun ang dapat na ating attitude or asal o kilos loob, kumbaga, sa lipunang ating ginagalawan. Hindi makibahagi sa uh, gawa ng kadiliman, kundi makibaka. Okay? Yan yung tugon at asal natin sa gawa ng sanlibutan. Ihayag ito sa liwanag ng salita ng Diyos. And personally, sa ministry ko, yan ang isa sa dahilan kung bakit nabuo yung tinatawag kong Pinoy Apologista. Yung word na apologista galing yan sa Greek word na apologia na ang ibig sabihin ay defense or answer bilang tugon. Okay, so kapag yun sa website ko, kung natatanong, ano ibig sabihin ng apologista, Uh, it's just a term, uh, great term actually, na kung saan ang ibig sabihin ng sa wikang Tagalog ay tagapagtanggol. Tagapagtanggol. Kumbaga lawyer ka para kay Kristo. Defense attorney, kumbaga. Yun, si Pastor JR, mas alam yung ganyan. Pero yun. And then, Philippians chapter 2 verse 1. Tingnan ko lang orasan ko dito. Uh, Philippians chapter 2 verse 1, maayos ang samahang Kristiyano kung naghahari itong tinatawag ni Apostle Paul, koinonia pneumatos. Anong ibig sabihin yan? Ang koinonia pneumatos ay simple lang, fellowship of the Spirit. Ay, uh, konting paliwanag ko lang to no. Alam ninyo, anumang, saan mang simbahan kayo siguro mapunta o kaya mag-observe, okay? walang perfect church, no? Walang perfect church. Although meron tayong tinatawag na ideal church, pero walang perfect church talaga. Pero ito, uh, sa anumang lokal na simbahan na mapapagawi ka o mapupuntahan mo, yung laging ugat, okay, laging ugat ng kaguluhan dyan ay dahilan sa, etong sa sinasabi ni Paul, wala kasing koinonian yung matos. Yung taong gumagawa ng gayong bagay, kumbaga hindi babad sa pakikipag-ugnayan sa banal na spirito. Okay? Ulitin ko yan ha. Ang sino mang nagbibigay ng sigalot, ng kaguluhan, anuman yung uri ng gulo na yon, maliit man o malaki. Okay? Anuman yung uri ng gulo na yon o problemang yon, na naipapasok sa kapatiran, ang laging ugat niyan ay yung ganito. Hindi kasi siya babad o wala siyang madalas o palagi ang pakikipag-ugnayan sa banal na spirito. In other words, yung fruit ng Holy Spirit kasi yung fruit ng Holy Spirit na yon, hindi yon mangyayari kung walang paglakad sa banal na spirito. Oh, grabe tong topic na <laughs> Tatagal ako. Pero, ganun. Pero, point, ganun, pero totoo, ganun yon. Yung fruit of the Holy Spirit, mangyayari yon kapag lumalakad ka lang. O kaya, sa paborito kong term, nakababad ka sa Panginoon. Nagbibigay ka ng time to pray, to, time to study the Word of God, Bible reading, ganyan. Pero uh, para sa akin, masigit na may matinding uh, impact yung talagang uh, time natin sa presence ng Panginoon. Grabe. Pero yun, kapag ang isang tao hindi nananalangin, hindi sanay, hindi kumbaga laging nahuhugasan ng banal na spirito, yung kanyang buhay, yung kanyang isipan, yung kanyang labi, ganyan. Eh, yung kanyang pagkatao, kasi hindi siya madalas manalangin sa Panginoon, ang taong yon nagkukos ng problema sa loob ng simbahan. Kahit sino pa siya. Okay? Kahit sino pa siya. At yan yung naganap sa Korinto. Alam nila yung mga turo sa sa sa, sa Korinto doon sa ano? Sa, uh, for example, sa issue ng 1 Corinthians, ng sinulatan ni Paul. Sabi ni Paul, mga bata pa kayo sa Panginoon. Grabe, hindi ko kayo mapakain ng karne. Bakit? Eh, kulang sila eh sa time sa Panginoon, sa pag-aaral ng kanyang salita at yung kumbaga pagbababad sa kanyang presensya. Ganun eh. Kaya yung tao na nagiging problema sa loob ng simbahan, sa akin bilang pastor, ang lagi kong tinitingin, lagi kong tatanong kapag meron ako nakakaharap na uh, taong may ganong oh, ganong problem sa church, ang lagi kong itatanong, napakasimple. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung natandaan niyo sinabi ko, ako yung tipo ng uh, Bible teacher na yung utak, kumbaga, tumatakbo lang sa dalawang bagay. As a simplification, scripture and prayer. Ganun lang ako. Parang George Mueller, kung kilala niyo. Scripture and prayer. Kaya pagdating sa pastoral ministry, kapag meron akong natatagpuan o nararamdaman ng problema at yung tao, i-confront ko o sasabihan ko per, uh, privately, no? ang lagi kong tatanong sa kanya, Musta yung pananalangin mo sa Panginoon? Then kung magsa okay naman, okay na sa anong anong tumutulong sa iyo? Anong material na tumutulong sa iyo sa impre- Kung walang maibigay na gano'n, nagsisinungaling lang. Kumbaga, nagkakaroon lang ng courteous answer na hmm, nagpipray naman ako eh. Pero kung susuriin mo kung talaga nagpipray siya, hanapan mo ng materyales, hanapan mo ng insights, mga question, matutunghayan mo, hindi siya nagpipray. Kulang sa pananalangin. Grabe. <laughs> Ganun yun. And so, yun, uh, ang tagal ko nang, ang tagal ko na sa sa pag-observe sa mga local churches at ministries, maliit man o malaki, ang problema, maliit man o malaki, laging pumupunta o laging nakaugat sa kulang kasi yung taong yon sa pagbababad sa presensya ng Panginoon. Grabe. Ganun. Now, merong, of course, merong mga tinatawag na honest mistake ng isang tao. Kasi tao lang naman. Kaya ko kunyari. Hindi porket lagi kang babad sa Panginoon, eh, kumbaga hindi ka na magkakamali. Nagkakamali ka pa rin. Pero kapag nagkamali ka, ang bilis mong mag-say ng sorry. At saka, ang, ang bilis mong makaramdam kung na-offend mo si kapatid. Tapos kung isang tao ay talagang puspos ng Holy Spirit sa karanasan ko, ito yung alam ko, kung puspos talaga ng Holy Spirit yun, kahit na hindi siya yung siyang naka, kumbaga, na, na, nakasakit, minsan kahit siya pa ngayon nasaktan, siya pa yung lalapit doon sa kapatid. Sabihin, mukhang meron tayong ano ah, disagreement, misunderstanding, di ba nating ayusin? Ano ba yung point mo? Parang ganon. Humility, fruit ng Holy Spirit o, kunyari ako, yan. Pag ako minsan, meron mga ginagawa ko yan, sa kapatiran ko dito, na minsan na ako sa yabang kapag hindi ako nakababad sa Panginoon for one week sa prayer. Ay, may pride na umiiral sa utak ko. Pero ang nararam, nararanasan ko sa akin, no, hindi ako ano, ah, hindi ako hindi ako banal-banal ah, something. Pero ang sa akin personal na buhay lang, parang patotoo lang to. Kapag meron ako laging kumbaga na na sinusustain na na time sa Panginoon sa kanyang presence kapag makagawa ko ng oh mag, mag, may meron akong expression or action na kumbaga ng pride ang dali kong puntahan yung taong na open ko at sasabihin ko tol sorry <laughs> sorry at alam na alam niyo magagawa lang ng isang Kristiyano yung ganun kung babad siya sa prayer. Why? Kasi during prayer, ang daming nangyayari. Iano ka eh. Alam niyo yun, tinatawag na grieving ng Holy Spirit. Yung sinabi ni Paul, Ephesians chapter 4 verse 32, don't grieve the Holy Spirit. Kapag meron kang isang kapatid na napatampo o kaya na-offend mo, ano man yun, malit man o malaki, yung Holy Spirit, kapag magpipray ka na, merong something na gagawin yun sa konsensya mo na parang may ilalagay siya sa memory mo na medyo parang magical to, no? mystical. Yes, kasi prayer is mystical actually. Kung totoo siya. Isang fit, isang isang isang karakter yan ng, ng panalangin. Pero yun, kapag meron akong na-open at uh, hindi ko na malayan na na-open ko pala yung taong yun, minsan sa ano, sa, sa prayer time ko, minsan yung banal na spirito parang magpapaalala, oh, France, na sobrang ata sa taong yun uh, why not try na ano na na kausapin mo yun at baka you know para yung kanyang pampus na para mga pero nakikita niya yung point ko dito and so yun eh dalawa eh hindi ko sinasabing uh, laging perfect tayo uh, magkakasala pa rin pero kung ikaw ay kumbaga binabalutan ng banal na spirito ang bilis mong magpakumbaba okay ganun pero yun nga hindi lahat ganyan kasi eh. May iba, akala nila puspos sila ng Holy Spirit. At akala nila yung kanilang expression o aksyon ay kinasiyan ng banal na spirito. Sasabihin, ah, oh, pinapersecute lang ako sa aking panindigan sa prinsipyong ito. Parang ganun. Pride na yun. Ang daming bagay doon. Napakamasalimuot yan. It could be kasi yung kanyang doctrine ay mali na, pero kanyang pinapaniwalaan na tama pa rin yun. At para, since, para sa kanya, tama yon hindi niya yung check and balance through the scripture at sa turo ng iba, ng ganon. Eh, ala, naninindigan lang siya sa ganong pananaw niya. Kaya daming bagay dyan. Pero I think you get my point na. Okay? And then, I think ito yung last, Philippians chapter 3 verse 10, hangarin ni Pablo na makibahagi sa paghihirap ni Kristo yung sinasabi niyang that I may have a fellowship with His suffering. Para kay Paul, yung kanyang dream bilang apostol, ang magtiis siya, ang magkaroon siya ng sacrifice sa ministry para mas marami pang kaluluwa yung siyang maakay. Maraming tinalikuran si, si Apostol Pablo sa kanyang buhay. And remember, siya edukadong tao. Siya isang pariseo, napakaaral, kumbaga PhD merong Ah, kung pagdating lang sa socio-political na katatuyuan, meron siyang may pagmamalaki. Pero tinalikuran ni Paul yung kanyang socio-political na katungkulan, maging yung kanyang mataas na edukasyon. At ang kanyang ginawa ay humayo. Humayo siya. Bakit? Sapagkat gusto niya ring makiramay. Yun, isa yan. Sa Tagalog ng fellowship, ng koinonia, pakikiramay. Nais ni Paul na makiramay sa mga hirap na naranasan ni Kristo. Grabe. Daming bagay dyan pero yan. And so, yan yung mga verses na aking nakalap sa bagong tipan ayon sa pagkagagamit ng mga apostol sa uh, sa katagang uh, koinonia o fellowship. Okay, so kung pagsasama-samahin mo yan, grabe pala, ang dami palang ingredients ng fellowship. Okay, so yung at, yan yung ating ikalawang bahagi ng pag-aaral uh, tungkol sa fellowship.